youth core, որ Ամերիկայից եկած ենք Հայաստանի երեխաներուն համար ճամփարանելու, ես խմբաբետները մեկնեմ։ Մեղրի ջան, նախ պատմեք այդ ընկերության մասին։ Ինչ ծրագրեր ունեք, որտեղ եք այս պահի դրությամբ ճամփարներ բացել։ Ճամփարները 7 դարվա նման առաջ սկսանք անեն։ Գուքանք մոդ 30 բադանիներ Ամերիկայից եւ գուքանք ճամփար գնենք Հայաստանից եւ Արցախից։ Արցախում էլ որտեղ եք ճամփար դրել։ Երկու շաբաթ առաջ Ստեփանակերտ կար ճամփար ուրիշ խումբի հետ։ Հիմա մենք եկանք Ասկերան ճամփարնելու։ Ինչքան ժամանակ է, երբ Ասկերանի Էդմոն Վարսեղյանի անվան դպրոցում դուք ճամփար եք ստեղծել։ Կարծեմ 4 տարի եղած է Ասկերան կանենք։ Իսկ այստեղ երբ եք սկսել։ Անցյալ շաբաթ, երկու շաբաթ։ Անցյալ շաբաթ։ Ովքեր են մասնակցում ճամփարի մասնակիցները, ովքեր են։ Քանի երեխա է ընդգրկված։ Երեխաները մոտ 200, խմբաբետները հիմա կարծեմ 15 խմբաբետ ունենք։ Կեսը հոս Ստեփանագերդի հոհիթայի պատանի են եւ մենք հալ Ամերիկայից։ Ինչքան ժամանակ է, երբ դուք աշխատում եք հայրենիքի այս հատվածում։ Այս հատվածում 1 ամիս է, որ մեր խումբը Հայաստանից է։ Իսկ դուք առաջին անգամ եք Արցախում։ Այո, ես առաջին անգամս է Հայաստան։ Եվ ձեր տպավորությունները Արցախի մասին։ Ինչ տեսակ հայրենիքում, ինչներ ձեզ համար սпасելի, ինչներ ձեզ համար անսպասելի։ Ես Արցախը շատ եմ սիրում։ Առաջին անգամով եկա։ Երեխաները շատ սիրուն են, մեզի շատ են սիրում։ Արորյան ճամփարի, ինչով եք զբաղվում։ Երբ է բացվում ձեզ համար օրը, ինչ եք անում։ Օրը ժամը 8-ին գելենք, ճամփարի ամեն ինչ կպատրաստենք, ինչ որ այսօր բիդնենք, խաղերը, որ երեխաները բիդնեն եւ իրենց ինչ պիտի սորվեցնենք ամեն օր։ որ Ժամը 10-ին հոս ասկերան գուքանք, ճամփարը սկսվում է 10-ից եւ ընդհանրապես երկի փորձ կանենք, վերջը ցերքի կորց, հաց կուդեն, վերջը ընդհանրապես խաղ կխավան։ Մեղրի ով է հովանավորում այս ծրագիրը։ AYF հողիտ աթաշնակցություն։ Դուք Միացյալ Նահանգներում որտեղ եք ապրում, որ քաղաքում։ Մենք Ամերիկայից, Կալիֆոռնիայից եկել ենք, շատերնից։ Ուրիշները կան, որ արևելյան նահանգներից եկան Ամերիկայից։ Մի քանի ընկեր կա, որ Նյու Յորք են եկած են, ուրիշ ընկեր մը կա, որ Բոստոն են եկած է, բայց մենք շատերնից Կալիֆոռնիայից եկել ենք։ Մեղրի ջան, պատմեք ձեր ընտանիքի մասին։ Այդ ո՞նց է որ հերու հերավոր Ամերիկայում պահել եք հայերենը, հայերեն եք խոսում, հայերեն եք ապրում։ Ես Ֆրեզնո, Կալիֆոռնիա ծնած եմ։ Մամաս եւ բաբաս Սուրիայից են, Հալեբեն։ Իրենք երբ որ 15 տարեկան էին, հոս Ամերիկա փոխադրվեցան։ Ես շատ հայասեր ծունի մեջ ապրեցա։ Մայրս շատ ուզեց, որ ես հայերեն գիտնամ խոսիլ, հայերեն գարտամ գրեմ։ Ուրեմն 12 տարի ես հայկական դպրոցացի։ Վերջը երբ որ այլևս չի գրծա երթալ, ամերիկյան դպրոց 4 տարի եւ ես քիչ մը հայերենս մորցա, քիչ մը ավելի հայրենասեր չեղա, բայց նորեն երբ որ համալսարանը սկսա, հայրենի հասարանարի, հայրենը սորացավ, հայրեն կարդալ սորվեցա գրել եւ ես որ թաշնակցության անդամ եմ, իրենք ինձ ես մասին, որ աս ջամփար մգավ, որ Հայաստան գանենք, 30 հոգի գերցա եւ Հայաստանում երեխաներուն ջամփար կանեն։ Ես ալ ուզեցի, հալ Հայաստան չեմ եկած, Լինում եք հանգստյան վայրերում, գնում եք ուրիշ տեղեր, ասենք ջրի մոտ, ողանում եք, թե միայն դպրոցում եք։ Չէ, մեր ազատ ժամին անցյալում ենք զոնտիկներ քացինք, ազատ ժամին ընդհանրապես տունը կգնանք, փողոցները կբդդենք, որ քիչ մը քաղաքը դեսնենք։ Մենք թեր կբդդենք, մենք իրենց համար եկած են երեխաներուն համար, բայց մենզիալ համար եկած են։ Հայաստանը դեսնենք, Արցախը դեսնենք։ Երբ է ավարտվում առաջին փուլը, առաջին շրջանը, ինչքան կտևի ճամփարը։ Ջամփարը ընդհանրապես երկու շաբաթ է, բայց այս անգամ գանող պիտ ավարտենք, որով մենք ուրիշ եթ Հայաստան մեկ կերթանք։ Ինչպես եք ավարտելու հատուկ ծրագիր կա։ Այո, ծրագիրը մենք երկի մրցում կանենք։ Ով կմասնակցի, ժյուրին ով կլինի։ Մենք Ջամփարին 3 խումբ կա՝ Գարմիր, Կապույտ եւ Նարնջակույն։ Ես Նարնջակույնի խմբաբեդ եմ։ Ուրեմն իրարու հետ մրցում գնեն, նայն ով ամենալավ երգերը գերքե, ով ամենափարցերը գերքե, ամենասիրուն ցայներով եւ հիմա ցուրսը գեցերամ աղջիկներով, իրենք մեկ հատ երգ մինակնին պիտի երգեն։ Յուլա դուք ասկերան եք բնակվում։ Այո։ Որ դասարանում ես պատմիր։ Փոխում եմ 10-րդ դասարան։ Ճամփարը շատ հետաքրքիր է անցնում։ Բոլոր մանուկները ծրվում են իրենց հոգսերից, գալիս են, հաճախում են, շատ լավ է անցնում։ Մեր խմբապետերը, մեր առաջնորդները շատ լավ են ջերմ երեխաների հետ օրը միշտ լավ անցնում ստեղ եւ ես կարող եմ մի փոքրիկ հատված երկել։ Խնդրեմ։ Կարմրում է սև այգին արյամ այգեպանների Գորս էլ որդիս մեջներ պահապանների Գար խոստաց համադղի կրվից է տոր կատաղի Որ ուղարկեմ մադաղիս զինվոր իմ տղիս Թեժ պահերին այդ գրվի դիրքեր հաստարավ Բայց որդիս գարի դեր նարավ Թեժ պահերին այդ գրվի դիրքեր հաստարավ Բայց որդիս ախել ետ չեգավ Ո՞վ է երկի հեղինակը, գիտեք։ Նարե Գևորքյանն է, Էդգար Ալեքսանյանն է, նվագողը։ Երկը քարոզիա պատերազմի ժամանակ ընկած հերոս Հակոբյանի մասին է, ով հաց տեղափոխելի սահման մահանում է հերոսաբար։ Նա տան միակ ворցին էր, եւ երկողն էլ Նարե Գևորքյանն է, ով հայրենասեր լինելու կամքով այդ երգը գրել է, եւ ես այդ երգը հենց որ լսել եմ, շատ եմ հավանել։ Ալյոշա, որ դասարանում ես սովորում։ 7-ը։ Ինչպես անցավ ճամփարային առօրյան։ Շատ հետաքրքիր էր։ Ինչ սովորեցիր, ինչ կմնա քո հուշերում, երբ դպրոցական զանգը նորից դասարան հravirի, ճամփարից ինչ կհիշես, ինչ կպատմես ընկերներին։ Հետաքրքիր էր ասնում, եկե խաղեր, պարում էինք,